enbalditu haundiak diren ogoita mar haur eta nera behartatuak dira zentro untan. Mediku, erizain, kinesitera psikomotrizitalari, psiko motrizitalari, berroita bat langile ari dira egun guziz, haur eta gaztetxo hauen eguneroko bizia albezain bat erresten. Berroita mar urtez, esperientzia handia bildu dutela, azpimarratu dauku, Sonia Etxegarai, Larroze Zentroko Zuzendariak. un demi-siècle d'expertise auprès d'enfants en situation de handicap euh, très sévère, très complexe. Et c'est vrai qu'en 50 ans, on a développé une expertise euh, professionnelle euh, qui est très précieuse, très pointue et très spécifique Olako zentroak arraroak dira hortarako, eh, departamentutik aratagoko haur eta gaztetxoak ere errezibituak dira bankan, gehien gehienak barnategian. La rareté de, des établissements de, de notre catégorie euh, fait que nous accueillons aussi des enfants du, des Landes, sud des Landes, parfois euh, du nord des Landes aussi, euh, il y en a aussi de la région euh, bordelaise. Urte betetze guziz, gazte hauen bizi kalitatea hobetzeko tresneria berriak erosi dituzte eta mende erdiakari ere hainitz bainu terapeutiko baten erosteko diru bilketa kanpaina bat abiatu dute. Sonia Etxegarai zuzendaria. Notre souhait serait d'équiper euh, le centre d'une baignoire sensorielle avec euh, balnéothérapie, phytothérapie, chromothérapie, euh, aromathérapie, musicothérapie. Bref, d'équiper une, une, salle qui pourrait euh, profiter aux enfants de la rosée. Horren dirustatzen laguntzeko, preseski, kantaldi bat antolatu dute bankako elizan, larun bat atxaldeko seiak eterditan, maitena monako, sibeutarrak, menditarrak, koblakariak eta beste koru batzuekin.